Այսօր տեղի ունեցել Ստեփանակերտի ուսուցիչների օգոստոսյան ավանդական խորհրդակցությունը։ Սղնախը ոչ միայն հին պատմությունն է, այլ նաև աշխատասեր ու անվանի մարդիկ։ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմ չի լինի։ Լուբով Կազարնովսկայան Հայաստան այցը համարում է վերադարձում։ Թուրք անվանի պատմաբանը գիրք էր հրատարակել թուրքերի կողմից հայերի ունեցվածքի կողոպտի մասին։ Ադրբեջանցի լրագրողները բողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Լևոն Արոնյանը երկրորդ հաղթանակն է տարել շախմատային գերմրցաշարում։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 26-ին այցելել է Հանրապետության հյուսային հատվածում տեղակայված մի շարք զորամասեր, ծանոթացել ծառայության ընթացքին, պայմաններին եւ զինվորների առօրյային։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ պաշտպանության բանակի մարտունակության հետողական բարձրացումը նոր զինտեխնիկայով համալրումը եղել է եւ կմնա պետության կարևորագույն առաջնահերթություններից մեկը եւ այսուհետ էլ կարվի հնարավորն այդ ուղությամբ։ Նախագահային ուղեկցում էին պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Այսօր Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ Մարիակաղաքի ուսուցիչների օգոստոսյան խորհրդակցությունը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ 2014-15 ուսումնական տարվա արդյունքների հաշվետվությամբ հանդես եկավ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կրթության եւ սպորտի բաժնի պետ Կարլեն Մարկարյանը։ Ժամանակին համապատասխան աշխատանքներ են տարվել 2014-15 ուսումնական տարին կազմակերպված սկսելու համար։ Ստեփանակերտ քաղաքապետարանի կրթության եւ սպորտի բաժինը հանրակրթական դպրոցների, նախադպրոցական ու արտադպրոցական հիմնարկների տնօրինությունների եւ մանկավարժական կոլեկտիվների հետ հաշվետու ժամանակաշրջանում համատեղ համապատասխան աշխատանքներ է տարել 2014-15 ուսումնական տարին կազմակերպված սկսելու հիմնարկների բնականոն գործնեությունն ապահովելու սովորողների կրթության գործը պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու կազմակերպելու, մատաղսերնդի ճիշտ եւ հայեցի դասիրակության գործընթացը կատարելագործելու, դասի եւ ուսումնական պարապմունքների մյուս ձևերի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ, ինտեգրվելու հասարակական եւ տնտեսական զարգացման համաշխարհային նորմերին, քրթական համակարգի բարեփոխումների առանցքում ունենալով կրթության որակի, համակարգի աշխատողների մասնագիտական որակավորման, հաստատությունների նյութատեխնիկական բազան հարստացնելու եւ նոր տեխնոլոգիաների ներդրման քաղաքականությունը։ Մանկապարտեզներում ընդգրկված խմբերի ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու, ինչպես նաև նախադպրոցական հիմնարկներում առավել շատ երեխաներ ընդգրկելու նպատակով դպրոցները համալրվել են 5 տարեկանների լրացուցիչ խմբերով։ Արդյունքում դպրոցներում 2014-15 ուսումնական տարում գործել են նախադպրոցական 32 խումբ, որից 8 խումբ 257 13 երեխայի ընդերկմամբ 9-ժամյա մանկապարտեզային ռեժիմով եւ 24 խումբ 6-ից 99 երեխայի ընդերկմամբ 6-ժամյա ռեժիմով։ Այո, տարբեր են նպատակային աշխատանքներ, խմբերը խոհանոցային, ննջարանային պարագաներով ապահովելու, մասնակիցներին համապատասխան մեթոդամանկավարժական դրականություն հատկացնելու, երեխաների առօրյան հետաքրքիր եւ նպատակային կազմակերպելու համար ստեղծվել են բավարար պայմաններ, սակայն ամբողջության մեջ վերցրած այս բնակավարում դեռ անելիքներ շատ կան։ Կարլեն Մարկարյանն անդրադարձավ նաև կենտրոնացված քննությունների արդյունքներին։ Բաժնի պետը հորդորեց ուսուցիչներին զերծ մնալ արհեստական գնահատականներից։ Զբաղվիր մասնագիտական ու մեթոդական մակարդակի բարձրացման հարցերով, զերծ մնա դպրոցական ուսուցիչին ոչ մայելարարից եւ աշակերտին գնահատի ըստ փաստացի գիտելիքների դրանով հարգած կլինի եւ աշակերտին եւ բարձրացրած կլինի իր իսկ հեղինակությունը ընդհանրացնելով խոսքը Կարլեն Մարկարյան ուրախությամբ հաստեց, որ այս տարի առաջին դասարան կհաճախի 1011 երեխա, ինչն աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Սղնախը ոչ միայն հին պատմություն ունի, այլ նաև աշխատասեր ու անունավոր մարդիկ։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Ասկերանի շրջանի Սխնախ գյուղում հայտնաբերված խաչքարերը գյուղի պատմությունը տանում են միջև 8-ից 9-րդ դարերը։ Գյուղի անունը դպրոցի պատմության ուսուցիչ Գրիշաղա Հարամանյանը այսպես է մեկնաբանում. Սղնախ նշանակում է ամրոց ամրություն։ Իսկ բարբարով սղ բար նշանակում է ուժեղ, ամուր։ Ավելի հերուն գնալով պատմության ակունքներում Գրիշ Աղահրամանյանը նաև հիշեցնում է ժամանակները, երբ Արցախում կային մի քանի զորավարժարաններ, այլ խոսքերով սխնախներ կամ ամրոցներ, որոնցից մեկը տեղակայված է եղել իրենց գյուղում։ 18-րդ դարի 20-ական թվականներին մի քանի սղնախներ է ստեղծվել, որտեղ սովորեցրել են ինչպես գործածել զենքը, ինչպես պայքարել եւ այդ Ղարաբաղի սղնախներից մեկը հենց հանդիսացել է մեր գյուղը։ Այդ ժամանակ հենց Գանձասարի կաթողիկոս Եսայի Հասանջալալյանն էր գլխավորում Արցախի ազգային ազատագրական պայքարը իսկ Հայաստանում են, ասենք, սկսվել ազգային ազատագրական պայքարը Դավիթ Բեկի գլխավորությամբ։ Պատմաբանը հպարտությամբ է նշում, որ միայն ամրոցի парքով չեսախ նախահայտնի փոքրիկ գյուղը նաև հայտնի մտավորականներ է տվել ազգին։ 250 մինչև 300 մտավորական, 9 գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսորներ, տեխնացուներ եւ 1 փոխգծողակալ։ Գյուղի պատմությունը Գրիշ Ղահրամանյանի խոսքում սահուն հասնում է մեր օրերին, հիշելով նաև խորթային տարիները, երբ սխնախը հարևան ավետարանոցի հետ հարուստ կոտնտեսություն էր։ Այսօր սակայն նկարագիրը փոխվել է, սխնախցին նույն աշխատասեր գյուղացին է, սակայն արդյունքները բոլորովին այլ են, որովհետև կոտնտեսությունների փլուզումը եւ մասնավոր տնտեսությունների ստեղծումը փուլային չի եղել, ինչն էլ առաջ է բերել խնդիրներ, որ ավելի քան 20 տարիներ դեռ հաղթահարված չեն, ասում է պատմաբանը։ Չէ որ մասնավոր տնտեսության զարգացումը պահանջում է մինի տրակտորներ, մինի տեխնիկա, որպեսզի յուրաքանչյուր գյուղացի ունենա իր սեփական։ Բայց այն այսօր շուկայում շատ թանկ է։ Իսկ բահով աշխատել կամ նորից վերադառնալ նորից արորային հին կյանքին, սա կյանքը չի հանդուրժում։ Արտադրված գյուղմթերքի իրացումը ի տարբերություն շատ գյուղերի սխնաղցիների համար խնդիր չէ, քանի որ մայրաքաղաքից հեռու է ընդամենը 18 կիլոմետր։ Զուգահեռներ տանելով քաղաքի եւ գյուղի միջև պատմության ուսուցիչը վստահորեն առավելությունը տալիս է գյուղին։ Գյուղում միայն անվանը կարող է սոված լինել, իսկ քաղաքում վաստակելը բավականին դժվար է, ասում է Գրիշա Ղահրամանյանը։ Եթե դու ունես գլուխ, ունես մտածողություն, ապա գոնում ես քաղաք ինչ անել։ Քաղաքում չկա գործարան, չկա մի տեղ, որ աշխատես։ Եթե աշխատես, չնչին աշխատավարձով ես աշխատելու։ Հիմիկ էստեղ տված է բոլոր պայմանները։ Սեփական հողը ունես, հասկանալ։ Յուղի եւ գյուատնտեսության աջակցության հիմնադրամի ինչ-որ ձևով էլ կարող է օգնել պարարտանյութերը եւ այլն եւ այլն։ Մշակիր քո հողամասը եւ ստացիր որոշ քանակությամբ բերք խնաս ու նպահիր, ինչքան ուզում ես։ Գյուղմթերքի արտադրությունը պետք է դառնա գյուղացու առաջնային զբաղմունքը շահավետ լինի արտադրողի համար, օգտակար սպառողի համար, ասում է սխնախցի ուսուցիչը յուղի այդ արդադրանց, թե այդ կարտոֆիլը, թե կաղամբը, թե լոլիկը, թե լոբին, թե ամեն ինչ կանաչեղը շատ քաղցր է լինում։ Իսկ Հայաստանից որ ներ են մտնում մեզ մոտ, ճիշտ է, գեղեցիկ է, բայց համը հոտը չկա։ Բելլալալայան այսօր 2019 Շարունակում ենք թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմ ամենայն հավանականությամբ չի լինի, բայց տարբեր աստիճանի ինտենսիվության միջադեպեր, այդ թվում ռազմական բնույթի, անխուսափելի կլինեն։ Այս մասին այսօր ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի կազմակերպած Արցանց մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է ռուսաստանցի քաղաքագետ, Եվրասիական ինտեգրման եւ կենտրոնական Ասիայի հարցերով փորձագետ Արկադի Դուբնովը, անդրադառնալով հարցին, թե սպասում է հետխորթային տարածքի սառեցված հակամարտությունների ապասարեցում, մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Իրավիճակը ենթադրում եմ դրական առումով կփոխվի տարածաշրջանում Իրանի ակտիվացմանը զուգահեռ, ընդգծել է Դուբնովը։ Անվանի օպերային երգչուհի մանկավարժ պրոֆեսոր Լյուբով Կազարնովսկայան Հայաստան այցը համարում է վերադարձտուն։ Ես Հայաստանում եմ մեծացել, հայրս այստեղ է ծառայել։ Ես Չեխովի դպրոցում եմ սովորել, Աբովյան 32 հասեում եմ ապրել։ Հայաստանի երաշտական մշակույթը, որի մասին երկել է կոմիտասը, ես գիտեմ, մեծացել եմ դրա հետ։ Ինձ համար այստեղ այցը պատահական չէ։ Ես հասկանում եմ այս երկիրը, սիրում, սերտ կապեր ունեմ Հայաստանի հետ, նշեց նա։ Անվանի երկչույն սեպտեմբերի 1-ին Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում կայանալիք Ջուզեպե Վերդիի Ռեքվիեմի Արցախյան պրեմիերայի կազմակերպիչներից է նախագծի գեղարվեստական ղեկավարը։ Փաստում է ուրախ է, որ Արցախում նման նախագիծ է իրականացվում։ Երկչու խոսքով Արցախում հատկապես կարևոր է նման ծրագիր իրականացնել։ Այնտեղ պետք է երջանկություն լինի, այնտեղ մարդիկ են ապրում, շատ երեխաներ կան, այնտեղ շատ մեծ սեր կա։ Մարդիկ սպասում են այս տոնին։ Արցախում ռեքվիեմը կանչի հանուն խաղաղության, բարության եւ արդարության, նշեց Լյուբով Կազարնովսկայան։ Թուրք անվանի պատմաբան ցեղասպանագետ Թամեր Ակչամը հայտնել է, որ լույս է տեսել հայոց ցեղասպանության շրջանում հայերի ունեցվածքի կողոպուտի մասին իր նոր գիրքը անգլերենով։ Ակչամը սոցցանցերում հայտնել է, թե հուսով է գիրքը քննարկումներ առաջ կբերի։ Օրենքների ոգին հայերի ունեցվածքի կողոպուտը հայոց ցեղասպանության ժամանակ վերնագրով գիրքը հեղինակել են Ակչամը եւ Ումիդ Քյութրը։ 206 էջանոց գիրքը արցանց մատչելի է 80 ԱՄՆ դոլարով։ Գրքի քննախոսականում ամերիկացի խմբագիր Էրիկ Օայցը նկատում է, որ հայտնի է ցեղասպանությունները ուղեկցում են թիրախավորված շերտերի ունեցվածքի օտարմամբ, սակայն հայոց ցեղասպանության առնչությամբ մինչ օրս նման աշխատություն ներկայացված չի եղել։ Մի խումբ ադրբեջանցի լրագրողներ բողոքի ակցիա են կազմակերպել Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց Դժգոհություն արտահայտելով իրենց գործընկեր Ռասիմ Ալիևի սպանության վերաբերյալ գործով հետաքննության ընթացքից դժգոհ լրագրողներին ընդունել է Բաքվի դատախազ Ազիզ Սեիդովը։ Լրագրողները նաև պահանջել են պատասխանատվության կանչել Ռասիմ Ալիևի բուժման ժամանակ ամփոփություն թույլ տված բժիշկներին։ Օգոստոսի 8-ին մոտ ժամը 18-ին Բաքվի Բայելովի շրջանում Բաքու մարքետ խանութի դիմաց անհայտ անձիկ դաժանորեն ծեծել են լրագրող Ռասիմ Ալիևին այն բանի համար, որ նա Facebook-յան իր էջում քննադատել է Գաբալայի հանդիպումներից մեկում մրցակից թիմի խաղացողների նկատմամբ Ջավիթ Հուսեյնովի ագրեսիվ եւ ոչ վայել պահվածքը։ Ծեծի ենթարկողները, որոնք եղել են Ջավիթ Հուսեյնովի մերձավորներն ու հարազատները, լրագրողին բազմաթիվ մարմնական ծանր վնասվածքներ են պատճառել։ Լրագրողը տարվել է Բաքվի կլինիկական բժշկական կենտրոն, սակայն օգոստոսի 9-ին Ռասիմ Ալիևը ստացած վնասվածքներից մահացել է մարզասերների համար։ ԱՄՆ-ում ընթացող շախմատային գերմրցաշարի 4-րդ տուրում հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը սևերով առավելության հասավ ամերիկացի Ուեսլի Սոյի նկատմամբ, տանելով երկրորդ հաղթանակն այս մրցաշարում։ Լևոն Արոնյանը վաստակեց 3 միավոր եւ կիսում է առաջին տեղը բուլղարացի Վեսելին Թոփալովի հետ, որը սևերով ոչ ոքի է խաղացել ռուսաստանցի Ալեքսանդր Գրիշչուկի հետ։ Կեսական միավոր են հետ աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսենն ու հոլանդացի Անիշ Գիրին։ Նրանք 4-րդ տուրում կիսեցին միավորը։ Ուկրաինայում ընթացող Կլիչկո եղբայրների անվան միջազգային մրցաշարում շարունակում են հաջող հանդես գալ հայ բռնցքամարտիկները, որոնք արդեն ապահովել են առնվազն 6 բրոնզե մեդալ։ Երկրորդ հաղթանակներն են տարել 52 կիլոգրամ քաշային Վահե Բադալյանը եւ 56 կիլոգրամ քաշային Հրայ Շահվերդյանը։ Բադալյանը առավելությանը ասել Ուկրաինացի Դմիտրի Չելյաչևի նկատմամբ, իսկ Շահվերդյանը հաղթել է Դաղստանը ներկայացնող Նիկիտա Մախյանովին։ Հայ բռնցքամարտիկներից հաղթել են նաև 49 կիլոգրամ քաշային Ալեն Դանիելյանը, 60 կիլոգրամ քաշային Սպարտակ Թամարյանը եւ 64 կիլոգրամ քաշային Արարատ Գյուլբանգյանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, անձրև եւ ամպրոպ, մռախող։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։